обридла, шарпаю. Просто я змерз. Вітер такий. Тоді ходімо, доганяй. І побігла вглиб острова, де росли молоденькі топольки. Може, ходімо в кафе коло мосту? Не хочу. Там на тебе дивитимуться офіціантки. Ну, добре, ходімо назад у місто. Вона взяла його під руку. Якийсь час ішли мовчки йшли, притиснувшись одне до одного. Стежка була вузька. Стежка на півтора закоханого сказала. Він засміявся. Як це може бути? Звісно, як. Один любить уповні, а другий тільки так, трохи. Пройшли ще кілька кроків. Вона зітхнула і мовила без будь-якого зв'язку з попереднім. А мені вже за тридцять. Сказала це так, що виключалася гра, всі оті заперечення, та ти, та ще і навіть жарти. Але якась частка лукавства в тих словах була, і він не знав, що їй відповісти. Ось скоро одружимося? Не те. І не спадало на думку нічого іншого. Вони попрощалися на краю лісопарку. Ірина йшла додому, а в її душі наростав страх, як іній на зимовому дереві. Спочатку поколювали тонюсінькі голочки а далі холод скрижанив усю душу. Це був гидкий страх. Ірина не боялася, що Василеві Васильовичу відкриється все, колись має відкритися. Але має він довідатися про це тільки від неї. А що буде, коли він запідозрить сам? Ось прийде вона, а він запитає. Вона так мистецьки грає перед ним, що запідозрити щось з її вигляду важко. Граця йде з якихось невідомих глибин її єства, щось мов би, підказує їй лінію поведінки. Але ж раптом він запитає навіть так з нічев'я жартома. Тоді вона втратить усе і насамперед надію розповісти самій адже тільки оце нині й тримає її на світі і дозволяє грати, бо ця гра тимчасова. Та й просто вона ніколи нікому не казала неправди. Під слово честі мати випускала її з дому, не запитуючи, куди вона йде. В її слово беззастережно вірили подруги. Воно часто шкодило їй, але вона не відмовлялася від нього бо тоді б втратила повагу до себе. Вона не вважала себе безмежно чесною, бо часом вгадувала в собі якісь темні бажання, прагнення обійти перешкоду, схитрувати, проте не допускала себе до того. Поклала це собі в обов'язок змалку і так жила. І ось тепер. Варто буде Василеві запитати. Гаряче запекло в грудях, потому всю її струснув дріж. Що тоді буде? І раптом їй згадалося, як одного разу поїхала до інститутської подруги Льолі. Застала подругу знервованою і збудженою до краю, ще й хмільною. Грала на всю хату радіола. Леля крокувала з кутка в куток кімнати і то розпачливо, то хижо стискала руки. Вона встигла зізнатися Ірині, що чекає чоловіка, який сказав їй, буцім їде у відрядження, а насправді провів ці три дні у Ворзелів коханки. Льоля довідалася про це від однієї знайомої.